السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله بين يتقوف وإسلام Islam tukiendelea na kuzungumzia swala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Eh, katika mlango wa leo tuingia babu ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wasallam fi salawat, kile kisomo ambacho alichokuwa akisoma mtume sallallahu alayhi wasallam katika salawat. Salawat hapa imezungumziwa ni sala tano. Tutaangalia kile alichokuwa akisoma mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi صلاتان وأما شيخ يقول الباني الله وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها أما ama أمباتو ambacho أكسوم أمتوم صلى الله عليه وسلم katika hizi swala tano eh, min suwari wal ayat katika zile sura na ayat anasema shekhe fa inna dhalika yakhtalifu biikhtilafi salawati alkhams wa ghayriha hakika inatofautiana na kutofautiana kwa swala na swala hizi tano na swala nyingine وهكا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاه الاولى من الخمس akasema na tunakuletea hii tafsil au pambanuzi au ubainifu eh, tukianza na swala ya kwanza ambayo ni swala ya alfajiri katika hizi swala tano asema salatu alfajr swala ya alfajiri kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fiha bitiwalil mufassal Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma ndani yake kwa zile sura ndefu katika eh, zile sura zinaitwa al-mufassal katika Qur'ani imegawanyika kuna sura ambazo ni zile za atiwal sura ndefu kabisa kuna sura ambazo ni al-mufassal na tuliwahi kusema hapa suratu al-mufassal zinaanzia katika suratu qaf na kuteremka paka chini qaf wal Qur'an al-Majid mpaka qul a'udhu birabbin nas fakana ahyana yaqra'u al-waqi'a wakati mwingine sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma suratul waqi'a wa nahwiha na mfano wake min as-suwari fi rak'atayn katika rakaa mbili za alfajiri wa qaraa min surati wat-tur na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kusoma suratu tur katika salatu alfajr wadhalika fi hijjatil wadaa na aliyafanya hayo katika hijjatil wadaa وكان احيانا يقرا قاف والقران المجيد wakati mwingine alikuwa akisoma qaf والقران المجيد ونحوها في الركعه الاولى na nyingine mfano wake katika rakaa ya kwanza وكان احيانا يقرا بقصار المفصل wakati mwingine alikuwa akisoma zile sura fupi fupi katika hizi sura ambazo zinaitwa al-mufassal kuanzia qaf tumesema mpaka kuteremka kul a'udhu birabbin nas shekha anasema ka idha shamsu kuwirat wakati mwingine alikuwa akisoma kama hii ambayo ni suratu ash-shams idha shamsu kuwirat suratu takwir wakati mwingine waqara marratan na wakati mwingine alisoma idha zulzilat idha zulzilatil ardh fi rak'atayn kiltayhima katika rakaa zote mbili ya kwanza na ya pili akasoma idha zulzilatil ard zilzalaha hatta qala rawi mpaka rawi akasema alipokea hadithi hii fala adri sijui anasiya rasulullahi am qaraa dhalika amdan amesahau mtume au amesoma kwa maksudi manake raka ya kwanza alisoma idha zulzilatil ardh raka ya pili akarejea hiyo hiyo sura sasa huyu rawi wa hadithi anasema sijui alikuwa amesoma kwa kusahau au amesoma kwa kwa kukusudia mtume sallallahu alayhi wasallam wa qaraa marratan fi safari na akasoma wakati mwingine katika safari qul a'udhu rabbil falaq katika salatul fajr qul a'udhu birabbil falaq imamu akasoma sema leo kwa nini amemfupisha swala namna hii qul a'udhu birabbin nas vile vile akasoma na qul a'udhu birabbin nas وقال لعقبه بن عامر اقرا في صلاتك المعوذتين akamwambia huyu anaitwa Uqba bin Amir soma katika swala yako almuawwadhatayn fama taawadha mutaawadhun bimithlihima hatokuwa ametafuta ulinzi kwa yule mwenye kutafuta ulinzi kwa mfano wa sura hizi mbili maana ukiwataka ulinzi basi soma hizi sura mbili utapata ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo alishawahi soma katika al fajr qul a'udhu birabbil falaq na vile vile qul a'udhu birabbin nas وكان احيانا يقرأ باكثر min dhalika wakati mwingine alikuwa akisoma zaidi ya hivyo fakana yaqra'u 60 aya fa akthar wakati mwingine alikuwa akisoma aya 60 na zaidi katika salatu uh, al-fajr qala ba'd ruwati wakasema baadhi ambao wamepokea hii riwaya la ihdar rak'atayn au fi kiltayhima sijui ni katika moja ya rakaa mbili alikuwa akisoma aya 60 au katika rakaa zote mbili katika hizo rakaa za salatu alfajr wakana yakra bi surati ar wakati mwingine alikuwa akisoma suratu ar-rum wa ahyanan bi surati yasin wakati mwingine akisoma suratu yasin wa marratan salla subha bi makkah fastaftaha bi surati al-mu'minin na wakati mwingine aliswali sala ya alfajiri katika mji wa Makka akafungua na suratu almu'minin hatta jaa dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa mpaka akafika sehemu ambapo ametajwa Musa na Harun na vile vile au pale ambapo alipokuwa ametajwa Isa alayhi salam thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna biayatina wa sultani mubin ima alifika hapo au alifika mbele ya aya ya aya hii shakun shakka baadhi arwah hiyo ni shaka katika baadhi ya wapokezi walipokea riwaya hii wakana ahyanan ya ummuhum fiha bi wasafat wakati mwingine alikuwa akisoma suratu as-safat وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة wakati mwingine au alikuwa yeye katika siku ya Ijumaa alfajiri ya Ijumaa akisoma hii sura ambayo mara nyingi tunaisoma wakati wa alfajiri ya swala ya Ijumaa fi rak'ati الأولى akisoma ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب min rabbil alamin kisha wafithania katika rakaa ya pili akisoma hal ataa ala linsani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura wa kana yutawwilu fati al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniya na katika ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa rakaa ya kwanza huwa ni ndefu kuliko ile rakaa ya nini ya pili kwanza ikiwa ndefu zaidi kuliko rakaa ya ya pili Sheikh Bazamuli katika kusherehe maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoandika Sheikh Albani asema wadhakaraha min babi dhikri al-umuri al-masnuna al-mustahabba Sheikh Albani kutaja hizi sura alizokuwa akizisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam katika salatu al-fajr amezitaja katika mlango wa kwamba ni sunna ikiwa mtu aswali aweze kusoma sura hizi walaysa ala sabili alwujub wala si katika njia kwamba ni wajibu kufanya kufanya hivyo amesema ni sunna kuzisoma hivyo walaysa almuradu min dhikri hadhihi alqira'ati bihadhihi alayat wasuwar allati kana yaqra'uha sallallahu alayhi wasallam annaha ala sabili alwujub anasema sio makusudio ya shekhe kutaja hiki kisomo cha mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi ayat na hizi suar ya kwamba e, ni katika njia ya uwaji la anasema inma naqul hakika tunasema hadha ma kana yaqra'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi salawat hivi ndivyo alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi swala tano fafa'ala dhalika sunnatan mustahabba akafanya hivyo kuwa ni sunna ambayo imependekezwa mtu kufanya hivyo amma idha kana almamumun ama ikiwa wale ambao wako nyuma ya imam la yastati'una hawawezi tahammula tula alqiraati at hawawezi kuvumilia ule urefu wa kisomo kirefu alati kana yaqrauha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ambacho alichokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam fasunnatu fi haqqi al-imam ni sunna kwa haki ya imamu idha salla binnasi atakaposwalisha watu alla yutawila asifanye ndefu wa an yaqtasira ala surati na achukue sura zile ambazo ni ndogo ndogo wasamai dhati alburud washamsi wadhuhaha wallayli idha yaghsha wa nahwiha yani asome hizi sura ambazo hazitowatia mashaka wale ambao wako nyuma yake Sheikh Bazamul akasema katika haya masala pia tunapata hukumu kadha wa kadha akasema alhukmu alawwal anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati al-fajr bimithli hadhihi suwar alikuwa akisoma swala al-fajiri kwa mfano wa hizi sura ambazo tumezitaja wahiya tu'tabar min tiwali al-mufassal nazo zingatiwa ni katika zile sura ndefu za al-mufassal ni kwa nini zimeitwa mufassal kwa sababu unakwenda kumaliza swala unaingia katika bismillah yani bismillah ziko nyingi zimetenganisha hizo hizo sura ndio zikaitwa nini mufassal eh unamaliza hii haraka unaenda nyingine unamaliza unaenda nyingine kwa hiyo zimetenganishwa zaidi na bismillah kuliko kule katika suratul baqara na nyingine kwamba utasoma mpaka uje upatane na bismillah ya sura nyingine ni labda umeshapita juzuu mbili au juzuu tatu lakini hizi unasoma sura fupi fupi unapata ziko bismillahi nyingi ndani yake ndio maana zikaitwa al-mufassal asema asema mufassal min surati qaf mufassal inaanzia katika suratu qaf pamoja kwamba kuna khilafu baina al-ulama wengine wakasema min surati al-hujurat wengine wakasema min suratu qaf kwa hiyo almuhimu hapa e, mtume sallallahu alayhi wasallam au shekha anasema ya kwamba al-mufassal zinaanza kuanzia suratu qaf ila surati nas paka suratu an-nas na hizi mufassal pia zimegawanyika katika sehemu mbili kuna al-mufassal tiwal wa mufassal tisar kuna zile ambazo mufassal ziko ndefu ndefu na kuna zile nyingine ambazo ziko fupi fupi kwa haya machache tuishi hapa inshallah kesho tu kesho eh, wiki ijayo tutaendelea آه، الله سبحانه وتعالى تجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد